подкасты радыёвабода Вітаю гэта палітыка з юрыем дракахрустам тэма сённяшняй праграмы трамп дзякуе і запрашае лукашэнку мой госць амерыканіст дарацца агенства еўраатлянтычнага супрацоўніцтва антон пянькоўскі антон прывітанне вітаю спадар юрыя вітаю паважаных слухачоў гледачоў Антон, э, сёння ўначы па Вашынгтоне прэзідэнт ЗША э, Дональд Трамп напісаў э, у сацыяльнай сетцы пост, у якім падзякаваў Александра Лукашэнку за вызваленне агулам 500 палітвязняў, а таксама запрасіў асабіста, запрасіў яго на пасяджэнне сваёй рады міру. Ваша ацэнка, ваш прагноз, Ці паедзе александр лукашенко на гэтае запрашэнне можа ізноў что-нибудь перашкодзіць владимир путин напрыклад ну, так сапраўды ну, тут вельмі э, цікавая э, спалучэнне сапраўды дональд трамп ад трэцяй раніцы по вашингтонскаму часу э, узгадаў беларусь э, да вашага пытання я прапаную э, тры оптыкі каб нам было прасцей разабрацца і зразумець вось э, всю складанасць гэтай сітуацыі першае наўпроствае это тое што александр лукашенко ўвесь гэты час дамагаўся увагі з боку амерыканскага ўраду і асабіста дональда трампа як мы ведаем зараз існуе только адно соніка ў сусветнай палітыцы гэта асабіста дональд трамп ну і все хочуць пагрэцца вось у праменях яго э, славы а не выключэнні александр лукашэнкі лукашенко ён шмат разоўваць узгадаў як ён хоча раіць трампу ледзь не па ўсім пытанням як амерыканскай унутранай так і знешняй палітыкі але адначасова з гэтым тут ёсць дзве перашкоды і нават не толькі расійская я б узгадаў яшчэ вось ведаеце гэта Э, гэтыя інстынкты александра лукашэнкі які за э, мін, э, за мінулы год хутчэй за ўсё вывучыў праз паводзіны дональда трампа што людзі якія трапляюць у на авальны кабінет увогуле на сустрэчы наўпроставыя з дональдам трампа не заўсёды на... адчуваюць сябе задаволенымі па выніках гэтых сустрэч тут можна ўзгадаць і спадара владимира зеленскага прэзідэнта ўкраіны і прэзідэнта турцыі эрдагана і шмат каго з еўрапейскіх і іншых лідараў якія трапляючы на перамовы з дональдам трампам пачынаюць сябе адчуваць у спектаклі дзе ёсць толькі адзін э, актор і гэты акторы пачынае вельмі актыўна спрачацца альбо нават так адчытваць э, як падначаленага э, нейкага лідара які трапіў у гэтую пастку я мяркую што гэтая сітуацыя дзе дональд трамп можа пачаць наўпрост пад камеры ціснуць на лукашэнку гэта літаральна тая сітуацыя якой больш за ўсё можа зараз баяцца лукашенко таму магчыма вось э, вывучаючы досвед вось папярэдніх э, сустрэч трампа з э, прэзідэнтамі дзяржаў альбо з іншымі лідарамі ён можа прыняць гэтае запрашэнне але да апошняга адцягваць той момант які можа быць лесні самым небяспечным у яго кар'еры ну і трэцяе гэта безумоўна ўплыў рассеі як мы разумеем у Э, за апошнія гады ў любы момант э, рассія магла пазбавіць як лукашэнку асабіста так і ўвогуле беларусь суб'ектнасці зараз я мяркую што ў рэжыма лукашэнкі не было б э, ніякіх інструментаў каб супрацьстаяць расійскай агрэсіі вырашы пуін э, на раніцу напрыклад панядзелка захапіць беларусь але ж э, чамусьці дагэтуль крэмль лічыць мэтазгодным захаванне пэўнай суб'ектнасці лукашэнкі асабіста і яго рэжыму То бок калі амерыканскія перамоцы абмяркоўваюць Беларусь альбо пытанні датычныя беларусі яны ўсё яшчэ праязджаюць у менск а не праязджаюць у москву куды вызываюць лукашэнку каб у прысутнасці пуціна альбо кагосьці яшчэ з крамля лукашенко у прысутнасці расейцаў абмяркоўваў беларускія альбо ўжо не беларускія пытанні дагэтуль мы не бачым падобнай дынаміцы і падаецца што крэмль усё ж такі зараз зацікаўлены каб трыбаць некую такую проксі суб'ектнасць беларусі наколькі у іх інтарэсах зараз каб александр лукашэнкі пайшоў вось на такія цікавыя крокі зноў такі я не ўпэўнены хутчэй за ўсё яны будуць ужываць вось той аргумент які прывёў крышачку раней што трамп можа пачаць там у вашынгтоне ціснуць на лукашэнку каб раіць яму ўсё ж такі адцягваць гэты візіт але увогуле туды не ехаць Ну, а все ж таки, э, вот э, як вы лічыце, э, ему могуць сказаць, мы забараняем, мы супраць. Бо э, так, э, э, такое адчуванне, што ў яго ўсё ж такі ёсць, як той казаў кураж, а яму цікава. Яму нават цікава это двубой. Это не з-за пазіцыі змагацца, это па самых высокіх стаўках. Гэта, гэта гамбургскі рахунак. Э, а, а он азартны. Вот. Так может быть, и нават і Путіну так э, э, шпілечку вставіць, Ка там не будзе просто поўнай забароны, нет, я, я забараняю табе. А калі так, ну лепш бы ты не ехаў. А у адказ, а лепш я поеду. Сапраўды так. Э, я лічу, што э, Лукашенко можа прыслухацца да нейкіх э, э, э, нейкіх каментароў з, з боку крамля будь то пуін альбо хтосьці з э, таксама расійскай улады э, наўпроставай забароны я лічу што э, пры ўсёй складанасці стасункаў лукашэнкі з расійскім э, Э, расійскімі ўладамі цягам ужо больш за 30 год э, у іх э, мусіць была б выпрацавацца нейкае нейкае разуменне такое напростае разуменне адзін аднаго каб не трэба было вось ужываць нейкую такую жорсткую лексіку як забарона але ж ўсё ж такі нейкія ведаеце ускосныя сігналы каб даць зразумець наколькі на Э, наколькі яны сапраўды не раяць ему ехаць альбо за гэтым стаіць э, штосьці яшчэ але вы э, вельмі цікава ўзгадалі вось гэты кураж александра лукашэнкі бо пры ўсім тойм вельмі складаным становішчы і праз пры захаванні у пэўным сэнсе міжнароднай ізаляцыі перш за ўсё з боку еўрапейскіх краінаў краінаў еўрапейскага звязу Э, Александру Лукашэнкі э, падаецца гэты момант э, адзіным шансам, каб ўсё ж такі распрацаваць нейкі дасяг да заходніх краінаў. То бок сапраўды ён можа тут пайсці ва банк, але ж гэта не, гэта не сітуацыя падобная на 2000 15 год калі александра лукашенко у мінулы раз наведаваў злучаныя штаты по запрашэнню тагачаснага прэзідэнта сша барака абамы перад а, а, тое та, перад тым што зараз называецца адлігай 15-20 гадоў то бок зараз сітуацыя значна больш складаная і ці пойдзе александр лукашенко вабанк і ці як ён разлічвае сваімі палітычнымі інстынктамі магчымасць і бяспечнасць таго гэта хутчэй за ўсё самае галоўнае пытанне на і я мяркую што вось калі ён пралічыцца э, у сваём разуменні складанасці стасункаў з трампам альбо бяспечнасці такіх наўпроставых э, размоў з ім э, гэта можа пэўным сэнсе вельмі вельмі значна паўплываць на сітуацыю ў беларусі сітуацыю з беларусю і нават значна паскорыць змены ўнутры самой краіны вось этот пост трампа гэта было такое рэзюме да візіту ў менск спецпасланніка трампа джона коула гэтат э, э, візіт адбыўся 19 сакавіка па выніках візіту адзін з вынікаў візіту э, было вызваленне 250 палітвязняў новае в этой сітуацыі навацыя сітуацыі была тая што 235 чалавек з іх атрымалі магчымасць застацца ў беларусі хтось із їх може потім з'їхати. Ну, це е, э, якби вже питання друге. Е, э, е, э, білорусам дозволили застатися у Білорусі. Не було депортування, не було е, е, випроважування. А як це було зроблено? На протягу минулого году от не отримлювалося, і навіть були тлумачені такі американців кшталту, ну, ну вот такая природа, ну такое житё, ну ён же дыктатор, что мы можем зрабіць. А оказывается, можем. А як? Можа вы вы разумееце як? Вельмі цікавае пытанне, і я б тут э, нам прапанаваў э, разглядзець сітуацыю трошачку шырэй, вось узяць э, гэтую э, адлегласць мінулага года сярэдзіны, напрыклад, мінулага года і пачатку гэтага калі э, і стасункі Алеляксандра Лукашэнкі за злучанымі штатамі э, паказалі пэўную дынаміку. І вось э, гэты трек вызваленняў таксама паказаў пэўную дынаміку, пэўныя змены. То бок з пачатку мінулага года літаральна там з сакавіка э, мы прайшлі ад вельмі такіх, асцярожных разавых вызваленняў, уключаючы і амерыканскіх грамадзян з закрату ў беларусі да такіх масавых вызваленняў то бок за гэты год э, календарныя злучаныя штаты прайшлі вельмі і зрабілі вельмі сур'ёзную справу але э, на вызваленні мінулага года асабліва самыя першыя ніяк не дэманстравалі нам і нам нават няма ніякіх падставаў лічыць што ад самага пачатку была размова і быў гэты гандаль наконт вызвалення і э, дэпартацыі з беларусь альбо выгнання з беларусі альбо пакіданне ўкраіне э, я б прапанаваў нам разглядваць таксама магчымасць што злучаныя штаты маглі ад самага пачатку лічыць што больш больш бяспечнай опцыяй э, для э, тых вызваленых палітвязняў у мінулым годзе было б э, ўсё ж такі пакіданне краіны і хутчэй за ўсё альтэрнатыўныя опцыі з самага пачатку калі гэты трек распрацоўваўся мог а, альбо не дыскутавацца жорстка з лукашэнкам аб гэтым маглі моцна не гандлявацца разлічваючы што калі вызвалены палітвязні э, трапляюць у бяспечнай краіны і развязу калі людзі трапляюць э, як бы моючы да сваіх яны трапляюць у значна больш бяспечныя умовы без назірання без абмежаванняў якія накладае беларускі рэжым да тых палітвязняў якія застаюцца ў беларусі гэта немагчымасць атрымання банкаўскіх рахункаў сім-карты і гэтак далей. Але ж ўсё ж такі злучаныя штаты пэўным сэнсе прыслухаліся да рэкамендацый прадстаўнікоў беларускай грамадскай супольнасці ў выгнанні і вось гэты аргумент пра тое што гэтыя гэтае выгнанне гэтай дэпартацыі яны незаконныя і э, вельмі па сутнасці яны не маюць ніякіх юрыдычных падставаў і ёсць э, вялікая колькасць значная колькасць то бок это не адзін не два гэта десятка людзей якія ўсё ж такі хацелі б застацца ў краіне яны маглі э, бліжэй да канца мінулага года ўсё ж такі э, правесці нейкую э, адаптацыю вось э, гэтага перамоўнага трека з александром лукашэнкам э, не к не ведаю нават якое слово тут лепш э, ужываць э, э, дадаць нейкія дадатковыя вось маленечкі умовы альбо патрабаванні альбо нават пажаданні больш у мяккай форме каб ўсё ж такі людзям далі магчымасць заставацца ў краіне там то бок падсумоўваючы я не лічу што гэта разглядалася ад пачатку і ў пэўным сэнсе гэта вельмі павольны бюро бюрократычны трек, які хутчэй за ўсё мае нейкую такую дарожную мапу. То бок хутчэй за ўсё магчымасць вызвалення палітвязняў і ім магчыма даванне іх магчымасці застацца ў краіне зараз у сакавіку 26 -го года гэта э, вынік э, рэакцыі амерыканскага ўраду на патрабаванне беларускай грамадскай супольнасці ў выгнанні дзесьці ў верасні кастрычнікі мінулага года калі э, яны распрацоўвалі наступныя крокі наступныя наступныя вызваленні разам з рэжымам лукашэнкі то бок... Антон, а у мяне пытанне было то ўсё ж такі як бы э, то есть паводле вас ну вот яны ўсвядомілі на, на іх грамадзянская супольнасць націснула і яны таксама націснулі некаторыя эксперты пішуць заша прымусілі лукашэнку значыць пакінуць палітвязня ў беларусі прымусілі э, я так не лічу Э, я не лічу, што добрым ужываннем э, добрым словам было б тут ужываць прымусілі ў сэнсе беларускай грамадскай супольнасці ў датычнасці да амерыканцаў. У беларускай грамадзянскай супольнасці няма інструменту прымусу можна толькі прасіць альбо аргументаваць. А ў амерыканцаў ёсць, яны маглі прымусіць лукашэнку сапраўды так і я таксама чытаў вось гэтые меркаванні э, э гэтый каментары мінула на мінулым тыдні э, мне падаецца не вельмі дакладным э, пераклад які ужыўся я уважліва паглядзеў гэты каментар з падракоула там не гучала што ён ціснуў э, на э, александру лукашенко што гэта гэтыя змены з'яўляюцца вынікам некага ціску ён сказаў што гэта хутчэй гэта трэба перакладаць як што гэтыя перамовы былі складанымі Вось э, там не было наўпростага, што амерыканцы ўжывалі ціск наўпроставы. Э, таму я б не лічыў, што гэта нейкае вялікае пытанне. Усё ж такі ў параўнанні з станкцыямі на беларускую калійную галіну альбо фінансавы сектар. Я лічу, што гэта досыць другаснае пытанне і ўжываць інструменты ціску, калі гаворка ідзе па больш, Э, значных глобальных пытанням я не лічу што амерыканскія перамоўшчыкі ведаючы іх э, э, дыпламатычны стиль стыль яны б сталі ўжываць такі наўпроставы стиль ўсё ж такі так гэта дадало складанасцяў да амерыканскіх перамоўшчыкаў ім трэба было прынесці на стол яшчэ нейкія аргументы э, нейкія патрабаванні са свайго боку, але тое, што там ужываліся нейкія жорсткія інструменты, я лічу, што у нас няма падставаў наўпрост лічыць і гэта не гучала дакладна з вуснаў самого гаспадара колу. Антон, вы ўжо сказалі пра тое, што як бы э, гаспадар э, кол прывёз падарункі лукашэнку што называецца гэтым разам не толькі запанкі но і як бы зняццё санкцый з двух банкаў з мінфіна і э, канчатковае зняццё санкцый ну, фактычна з усёй калійкі. А, э, а што-то ёсць яшчэ ў валісцы, бо ўсё ж такі вся схема, так бы мовіць, вызвалення палітвязняў і будучых это абмен. Э, а ёсць яшчэ што мяняць яшчэ нейкія санкцыі, которые можна скасаваць. У еўразвяза санкцый шмат, а у амерыканцаў так вам пытанне як амерыканісту колькі там яшчэ засталося на абмен так сапраўды вы маеце рацыю у з пункту гледжання еўрапейскіх санкцый якія калі ўжываць такую наўпроставую логіку больш за ўсё шкодзяць экспарту той жа калікі і гэтак далей але я прапаную паглядзець на гэта трошачку праз іншую прызму А, так вы узгадалі, што яшчэ існуюць досыць шмат э, амерыканскіх санкцыяў, у тым ліку на, на пэўную прамысловасць. Э, Гэтыя санкцыі датычныя э, вайны рассіі ва ўкраіне і вельмі шмат санкцыяў на персаналі, пачынаючы з самого лукашэнкі, сканчваючы яго атачэннем суддзямі і гэтак далей. Кажучы пра апошняе рэжым лукашэнкі ніколі не цікавіўся здыманнем персанальных санкцыяў на выкананне на выканаўцаў рэпрэсіяў альбо на вышэйшае чынавенства лукашенко сам наўпростава зацікаўлены каб ніхто з яго памагатараў суддзяў альбо кагосьці яшчэ не трымаў грошы ў заходніх банках то бок і ў мінулыя разы і ў мінулыя вось гэтай колы санкцыяў Э, людзі з бліжэйшага атачэння лукашэнкі ніколі не гандляваліся э, па пытаннях э, зняцця ці не зняцця санкцыі тут мы можам узгадаць ту ж наталлю петкевіч якая пражыла шмат год у нью-йоркі будучы ўсе ўвесь гэты час пад амерыканскімі санкцыямі але, але як жонка беларускага дыпламата прыан таго ж валенціна рыбакова прожыла шмат гадоў прыан і амерыканцы нічога не маглі э, з гэтым э, кіруючыся венскай канвенцыі па дыпламатычных стасунках з гэтым зрабіць але ж ці ёсць у амерыканцаў што гандляваць вяртаючыся да свайго да вашага пытання безумоўна так это увага з боку Амерыкі гэта увага з боку дональда трампа і гэта прарыў э, дыпламатычнай ізаляцыі першае гэта э, тое што адбываецца зараз э, літаральна тое што мы абмяркоўвалі з вами на пачатку гэта запрашэнне лукашэнкі кагосьці з яго памагатараў не ведаю рыжанкова э, іншага чынавенства на амерыканскую глебу прымаць удзел у нейкіх мерапрыемствах гэтак далей гэта магчыма па абменнаму курсу лукашэнкі можа быць значна важней чым зняцця э, зняццё э, санкцый з нейкага э, з нейкага прадпрыемства увогуле ведаючы вось модус аперандзе лукашэнкі і яго велізарнае эха асабістыя лісты запанкі і добрыя словы з боку дональда трампа для яго значна важнейшыя чым нейкія Э, такія практычныя інструменты з боку амерыканцаў. Але таксама амерыканцы могуць э, даць нейкі штуршок для абмеркавання еўрапейцамі альбо перагляд, перагляду еўрапейцамі э, пэўных інструментаў датычна беларусі. Тут вельмі цікава, што той же спадар Коул у сваіх размовах сваіх публікацыях узгадваў, што беларускі калій мусіць ісці праз літву. І тут мы мусім зразумець, што за Антон, вот у мі... Э, э, я вас перапыню, я э, хочу это як бы сфармуляваць як асобнае пытанне. А сапраўды перад тым, як прыехаць у Менск, гаспадар кол быў у вільні, ён сустракаўся і з прэм'ерам Інгай Ругінэні і з прэзідэнтам гітанасам наўседай. Літоўскі бок казаў, што ён размаўляў з імі пра налажванне адносінаў з менскам, што маўляў варта вам як бы заключить контакты на палітычным узроўні вільня адказала не нас это не цікавіць мы не хочам этого рабіць літоўскі бок казаў што пытанне калійнага транзіту нават не ўзнімалася у мінулыя выходныя інтэрв'ю выйшла спадара коула дзе ён расставіў все кропки над і сказаў да мы прапануем вільні вступіць палітычны дыялёг з менскам і да мы зацікаўлены ў тым каб вільня адкрыла транзіт для беларускай калікі это наше скажем так пожаданне і прычым ён там спаслаўся на як бы міністра здаецца сельскай гаспадаркі злучаных штатаў што нам это выгодна это не пытанне там міжнароднага права справядлівасці это выгодна амерыцы сказаў спадарков А, і от в этой ситуації такое больш шырокае пытанне. Амерыканцы будуць дамагацца свайго в этом пытанні, улічваючы тыя рычагі, якія як бы у іх ёсць. У тым ліку і залежнасць літвы ад Амерыкі ў пытаннях вайсковых і пытаннях бяспекі. Я лічу, што не тое, каб яны будуць. Я лічу, што яны ўжо дамагаюцца. Вось гэтая сустрэча на самым вышэйшым узроўні, Э, э, э, з літоўскімі палітыкамі у тым ліку з еўрапарламентарыямі літоўскімі якія канешне з'яўляюцца апазіцыі да літоўскага ўраду бягучаму што у пэўным сэнсе зразумелая рэч ведаючы як працуе працуюць выбары ў еўрапейскі звяз але амерыканцы ўжо дамагаюцца транзіту беларускага калію праз літву вяртаючыся да таго што я пачаў казаць раней існуе існуюць іншыя магчымасці у тым ліку экспорт беларускай калікі праз рассею то бок праз расійскія порты тую ж услугу якая будавалася вось апошняе дзесяцігоддзе то бок пэўным... бамбя так сапраўды вось але э, злучаныя штаты не хочуць э, нават у такім пытанні дадаваць нейкія Э, некую залежнасць ад рассеі неяк включаць нейкую больш складаную гэта палітыку ім так ім патрэбны беларускія угадненні асабліва ведаючы зараз бягучыя стасункі трампа з канадай бягучы крызіс э, на блізкім усходзе які прыводзіць да жудасных э, наступстваў то бок зараз амерыканцы сапраўды вельмі мякка э, нагадваюць э, тым же літоўскім палітыкам что магчыма гэта было б варта зрабіць э, нават калі не ведаю вельмі абмежаваным э, э, вельмі абмежаваных партыях альбо толькі калі якія з беларускі тэрыторыі набудуць злучаныя штаты тут вельмі тут можна прыдумаць вельмі э, шмат опцый якія могуць выкарыстаць э, у сваіх размовах амерыканцы з літоўскімі еўрадоўцы а я вот пер, вас перапыню а, а э, як бы той аргумент які вылучае літва а што э, маўляў ну так это ж правілы еўразвязу это рашэнне еўразвязу яшчэ двадцать другога году прынятыя ў сувязі з вайной э, двадцать семь краін і кшталту это ж не мы вырашаем насамрэч між іншым канешне менавіта літва лабіравала заўсёды захаванне тых санкцый но робіцца такая добрая міна што мы тут ні пры чым а, але юрыдычна ну сапраўды ёсць рашэнне ў развязу і э, злучаныя штаты э, могуць дамагчыся што рашэнне будзе зменена Перш за ўсё, як вы слушна сказалі, гэта пытанне ініцыявала сама літва і гэтыя санкцыі з боку еўразвяза таксама падмацаваны э, літоўскім заканадаўствам, то бок э, краінавымі санкцыямі з боку літвы у э, бок Беларусі, то бок э, тут працуе такая э, падвойная сістэма, калі працуюць і санкцыі самой літвы і санкцыі еўразвязку безумоўна тут э, можна казаць што стасункі трампа яго адміністрацыі з еўразвязам зараз занадта складаныя але ж э, мы не ведаем колькі будзе працягвацца вайна на блізкім усходзе і якія на наступствы яна будзе мець у выніку магчыма што на момант э, не ведаю канца вясны бягучага года пытанне каліных унаенняў ужо будзе мець нейкае стратэгічнае значэнне для злучаных штатаў і яны могуць ўжываць ужо больш жорсткія інструменты ўжо нейкі такі на прабачце это за такі аксюмарон мяккі ці ціск на еўрапейскія ўлады у тым ліку на тую ж літву ведаючы залежнасць ад інфраструк... амерыканскай інфраструктуры бяспекі ў еўропе Але ж э, гэта хутчэй пытанне да еўрапейскіх палітыкаў, бо яны зараз могуць зразумець і ўбачыць інтарэс злучаных штатаў да беларускай калікі і паставіць гэта не, э, не ставаць тут у, у пазіцыю ігнаравання гэтага пытання, а выкарыстаць слушна выкарыстаць гэта ў сваіх перамовах з дональдам трампам у тым ліку у гэтай логіцы здзелак, каб гэта у ліку іншых саступак пайшло у абмен на дадаванне большай дапамогі узбра... большых большай колькасці ўзбраенняў краіне то бок зараз я мяркую што калі еўрапейскі палітыкум пойдзе так, такім слушным шляхам то яны могуць выкарыстаць пытанне беларускіх уігнаенняў каб э, у тым ліку падмацаваць э, магчымасць абараняць еўропу ад расійскай агрэсіі э, а, антон і апошняе пытанне оно так можа быць крышачку ў бок і оно дысанансам з восьсім гэтым тонам я маю на увазе тое што пасля сустрэчы з колам лукашенко сказаў што вот я атрымаў значыць просьбу ад першай ледзі злучаных штатаў мелані трамп значыць што звярнуцца да путина наконт вызвалення украінскіх дзяцей якія былі рассеяй захопленыя праз некалькі дзён меланія трамп публічна заявила что да, да, да, да это все хлусня это неправда нічога я ні пра што не прасіла вот весь этот сюжет як вы его разумееце ніхто лукашенко за язык не цягнуў э, як бы э, даваць гэтые абяцанні прычым так оно кокетливо, ну я не могу ж Путину э, примушать, ну да, я передам э, вот, э, просьбу, тут вот что-то такое, и такая довольно резкая реакция. Э, спадарня Трамп так само могла, ну, просто промолчать. А, а вот э, атрымалася так. Чаму? Магчыма таму, як в свой час мы памятаем, Лукашенко казаў, там, адкуль у вас Тесла, а мне Маск падарыў, потом Маск адказаў, no. ці ўсё ж такі не так ці ўсё ж такі іншае тут тлумачэнне так слухайце ну вельмі цікавыя э, <laughs> вельмі цікавае пытанне якое э, э, я, я гэта э, што мусіць быць у галаве лукашэнкі кожны раз калі ён прыдумляе альбо вольна сябе паводзіць з рэчаіснасцю так вы ўзгадалі на тую ж тэслу якую яму нібыта падарыў ілон маск было ну год за годам все больш і больш Э, прыкладаў як э, лукашенко так э, вольна альбо вольна інтэрпрэтуе падзеі альбо на наўпрост хлусіць мне падаецца што перш за ўсё сама беларуская публіка да гэтага амаль што ўжо прызвычайвалася і не дае не дадае гэтаму нейкую такую дадатковую увагу ну штосьці опять дзед такое дзіўнае сказаў але ж э, гэта досыць сур'ёзнае пытанне тут мы бачым такі э, вельмі э, жорсткі сігнал з боку мелані трамп з боку адміністрацыі белага дома яе офіса як першы ледзі што вашынгтон не гатовы да публічных вольных інтэрпрэтацый сваёй пазіцыі сваіх дзеянняў то бок яны Антон, такі... а, а вот калі ну фантазаваць да фантазировать так. не выключен такі варыянт кол приехал вёў з лукашенко размовы пра шмат што а вот по его як бы э, шыраваннем в інстытуце маккейна они в такім даволі вольным стылі ведуць і умоўно кажучы мог сказаў что спадар лукашенко знаете вот калі вы путину замовілі слова наконт украінскіх дзяцей э, ну меланія трамп была бы рада Это не просьба, это, это, не, это не передача прямой просьбы Милании. Это вот такая размова, гуторка. Лукашенко это воспринял как, как, как прямая просьба, и вот, вот так отрымалось. А так не могло быть? Э, могло быть и так. Э, мы гэтага зараз ужо не даведаемся, бо як мы назіралі апошнім часам, э, самі перамовы э, і склад перамова вось гэтых таких неафіцыяльных не, не нават не пратакольных размоваў лукашэнкі з э, амерыканскім чынавенствам э, у нас вельмі няшмат інфармацыі аб тым што там адбываецца за зачыненым за зачыненымі дзвярыма і з гарэлкай але ж усё э, ж такі мне падаецца што мессаджы якія ідуць з э, боку э, амерыканскіх уладаў э, у тым ліку з сакратарамі які прысутнічаюць пра, пры гэтых размовах яны могуць каардынавацца альбо ўсё ж такі у калі не ўзгадняцца з офісам першай ледзі то перадавацца пэўныя накірункі дзейнасці то бок я схіляюся да версіі што лукашенко тут паспрабаваў пэўную інструменталізацыю вось гэтага накірунку на сваю карысць пры размовах з э, расійскім палітыкам альбо праз публічныя мессаджы ўсё ж такі мы значна больш э, прызвычаіліся вось да такіх яго паводзінаў так верагодна ёсць пэўная верагоднасць я б казаў што э, у злучаных штатах пры, вось адбылася нейкая затрымка при перадачы гэтай камунікацыі падчас пра пра склад гэтых размоў але ж я бадаў толькі не ведаю десять адсоткаў прыблізна верагоднасцю што гэта нейкая памылка альбо затрыманне камунікацыі з Э, боку амерыканцаў усё ж такі э, амерыканцы ведуць гэты іншыя перамовы на значна э, вышэйшым э, э прафесійным узроўні чым э, лукашенко асабіста і яго чынавецтва добра дзякуй вялікі Э, Дзякуй вялікія шаноўнае спадарства, шаноўныя гледачы. Я нагадаю вам, што вы глядзелі палітыку з Юрыем Дракахрустам. Маім госцем сёння быў амерыканіст, дарацца Агенства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антон Пянькоўскі. Падпісывайцеся на канал Свабода прэміум, стаўце званочак, каб не прапусціць ніводнае відэа, але толькі калі гэта для вас бяспечна. Выслухалі падкаст свабоды. Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podкаст і YouTube, а таксама на сайце свабода кропка org.